Під час розмови інспектор був у гарному настрої. Сидячи в кабінеті у великому м'якому кріслі, він нагадував великого кота, що розніжився на сонечку. Втім, на відміну від кота, він абсолютно щиро вибачився за свою несподівану появу. А мені дуже шкода турбувати вас, містер Дікінсон, почав інспектор. Але хтось повинен це зробити, а з урахуванням обставин, що склалися, я вирішив, що буде краще, якщо вас відвідає знайома вам людина, що знаходиться до певної міри в курсі ваших справ. Головна причина мого візиту подія в Мічестері. Ви адже були там увечері в понеділок, чи не так? Так, був. Коли мені повідомили про двох молодих лондонців, я так і подумав, що один із них ви, а другий містер Джонсон, чи не так? Цілком вірно. Це наречений моєї сестри. Наречений вашої сестри, протягнув здивований інспектор, якого це повідомлення безперечно зацікавило. Що ж, тоді це багато що пояснює. Хотілося б знати, що саме, довідався Стефан. Я мав на увазі, що це пояснює його участь в цій справі. Вважаю, я виявлюся правий, якщо висуну припущення, що ваша поїздка в Мітчестер була безпосередньо пов'язана із затійним вами приватним розслідуванням, про можливість якого ви згадували в розмові, що відбулася між нами. Все вірно, і я вважаю, я виявлюся правий, якщо висуну припущення, що ваш візит сюди безпосередньо пов'язаний з тією ж самою справою. Не безпосередньо і вже точно не у зв'язку з тією причиною, про яку ви, можливо, подумали. Справа в тому, містер Дікінсон, як ви, можливо, знаєте, в Мітчестері після вашого від'їзду у вівторок сталася дуже трагічна подія, яку поліція так чи інакше зв'язує з вами обома. Стефан здригнувся і випрямився. Боже мій, сказав він. Невже комусь могла прийти в голову думка, що ми з Мартіном убили того хлопця. Ні, звичайно, завірив його Маліт, оглушливо розсміявшись. Все далеко не так погано. Просто у поліції склалося враження, що у вас відбулася розмова з містером Парсонсом незадовго до його смерті. В зв'язку з цим Корнер вважає, що ви можете пролити хоч би трохи світла на цю неоднозначну справу. Зрозуміло. Все дуже просто. Як я вже говорив, мене повідомили, що до містера Парсонса в день його смерті записалися на прийом двоє молодих людей, причому один з них з вашим прізвищем. Ось я і подумав, що якщо особисто заїду до вас і задам пару питань на цю тему, то це здорово спростить проблему. Тепер мені залишається лише сповістити поліцію Мічестера, що ви готові на першу їх вимогу, явитися до відповідної установи і надати необхідні свідчення свідків. Розслідування продовжиться увесь наступний тиждень, наскільки я знаю. Зрозуміло, повторив Стефан. Потім поставив уточнювальне питання. Значить, вважаєте, мені доведеться туди їхати? Боюся, що так. Якщо вас цікавить моя думка, я б дуже не радив ігнорувати вимоги коронера. Я розумію, розмова в Мічістері може виявитися для вас досить неприємною і повинен повідомити, що ви маєте право зажадати, що вас представляв адвокат. Велике спасибі за раду. Стефан з хвилину помовчав, потім додав. Між іншим, інспектор, ви так і не сказали, як здогадалися, що я їздив в Мічестер. Ну, це було не так складно. Після нашої розмови в Скотланд-Ярді я попросив свого приятеля з Маркшира, щоб він прислав мені список гостей, що займали номери в Пенбері водночас з вашим батьком. Прочитавши цей список, я виявив в нім прізвище Парсонса. Значить, ви, незважаючи ні на що, все-таки зацікавилися цією справою. Тільки до деякої міри і вже, звичайно, не розглядав цей випадок як повноцінну справу. Стефан, замислившись, деякий час погладжував підборіддя, потім сказав Знаєте, інспектор, я, мабуть, поступив безглуздо, обравши подібний підхід до проблеми Парсонса. Я дізнався про це лише вчора, коли мені вказали на мою помилку. Але чим довше я думаю про це, Тим більше переконуюся в тому, що мої припущення відносно Парсонса виявилися вірними. Як ви думаєте, чи є у мене хоч би невеликі шанси прохати поліцію допомогти мені довести, що батька убив Парсонс? Як вам сказати, повільно вимовив Маліт. Оскільки кримінальна справа у зв'язку із смертю вашого батька не порушена, а підозрюваний мертвий. Я сильно сумніваюся, що поліція стане робити які-небудь кроки в цьому напрямі. З іншого боку, якщо прийняти в міркування дуже специфічні обставини смерті містера Дікінсона і діяти, скажімо так, неофіційно, то, до речі, не могли б ви повідомити мене, на чому ґрунтується ваша теорія про причетність Парсонса до смерті вашого батька. Стефан постарався як можна коротше розповісти інспекторові про свої пригоди в Мічестері і зроблених там маленьких відкриттях, після чого виклав їх з Мартіном теорію відносно досконалого Парсонсом, неумисного вбивства Дікінсона старшого в готелі Пенбері. Слід сказати, що інспектор слухав його дуже уважно, не перебиваючи. А коли Стефан закінчив свою розповідь, задумливо кивнув і вимовив. Повинен визнати, містер Дікінсон, ваша теорія представляється мені досить цікавою. Вище за це вона, мабуть, не потягне, але назвати її цікавою і навіть оригінальною, безперечно, можна. Тому не бачу причин відмовлятися від неофіційного розслідування як в Мічестері, так і в Лондоні. І якщо з цього що небудь вийде, то я зрозуміло вас повідомлю. Якби тільки у мене було трохи більше часу, вигукнув Стефан. Але я повинен, вірніше, просто зобов'язаний мати хоч трохи серйозні докази до понеділка, і це в самому крайньому випадку. Не виключено, що якась інформація буде вже до понеділка, завірив його інспектор. Якщо, звичайно, на підтримку вашої теорії взагалі можна знайти хоч якісь свідчення. Хочу помітити, що коліщата поліцейського механізму в деяких випадках обертаються досить швидко. Говорячи про це, сам Маліт, що сидів в кріслі, виглядав важким, масивним і нерухомим, немов сфінкс. Мене дивує, що ви посилаєтеся на нестачу часу, продовжив інспектор. Наскільки я можу судити, у вас його було досить. Схоже, ви з Мартіном зайнялися розробкою цієї теорії зовсім не в першу чергу, і вона знаходилася в самому кінці вашого списку, так? Ми помістили Парсонса і Венінга в самий кінець, оскільки пов'язана з ними теорія представлялася нам найменш реальною. Навіть так. Отже, перш ніж зайнятися цими людьми, ви питали інших з мого списку. Так. І що ж, безрезультатно? Стефан завагався. Згадавши про різко негативне відношення містера Дедмана до їх діяльності, він випробував сильне зніяковіння, готуючись розповісти про свої виведення професійному детективу. Без істотних результатів нарешті підібрав він слова, що здалися йому відповідними. Значить, якісь результати ви все-таки отримали. В двох випадках нам здалося, що деяка обнадійлива перспектива є, але при подальшому обговоренні прийшли до виведення, що нічого особливо цікавого нам виявити не вдалося. Маліт знизав плечима. Це, звичайно, ваша справа, містер Дікінсон, сказав він. Але ви, наскільки я зрозумів, Раді вітати будь-яку допомогу, яку вам можуть зробити, неважливо офіційну або ні. І якщо так, я б хотів дізнатися про усіх людей, яких ви підозрювали, і пов'язані з ними теорії. Бо навіть якщо останні здаються вам зараз безпідставними, це не означає, що ви повинні мовчати про них. Окрилений таким поворотом розмови, Стефан постарався як можна точніше розповісти про свої підозри, пов'язані з містером і місіс Карстерс і місіс Марч. І якщо спочатку він побоювався, що його розповідь зустріне таке ж різке неприйняття, як в день раніше знайшли у містера Дедмана, то потім змінив свою думку, оскільки у випадку з інспектором Малітом цього не сталося. Навпаки, інспектор виявився дуже уважним і доброзичливим слухачем хоча розпізнати за виразом його обличчя, яке враження на нього справила та або інша історія, не представлялося можливим. Боюся, ви вирішите, що ми заплутали все ще більше, на закінчення сказав Стефан. Нічого подібного, завірив його Маліт. Більше того, я думаю, що ви провели розслідування винахідливо і дуже ретельно, зважаючи на обставини, в яких опинилися. Я запам'ятаю все, що ви розповіли, перевірю отриману інформацію і продовжу це розслідування наскільки можливо. Існує тільки один аспект цієї справи, який до великого мого здивування ви не взяли до уваги, додав він. А Який же? запитав Стефан. Наскільки я пам'ятаю, під час нашої першої розмови на вас справив чимале враження той факт, що містер Дікінсон старший, коли ми з ним сиділи за столом і розмовляли, начебто помітив у вітальні готелі свого знайомого, якого, на його думку, там ніяк не могло бути. Потім, правда, він визнав це помилкою, проте ви в нашій розмові приділили значну увагу цій обставині. Ви перевірили цю ниточку? Ні, повинен визнати, що упустив це. Спробуємо зробити це зараз, як ви вважаєте, кого-небудь з гостей в нашому списку можна прийняти за згаданого вище знайомого містера Дікінсона старшого? Не думаю. Покладемо ви праві, але згадайте, з якою гарячністю ще нещодавно ви відстоювали протилежну точку зору. Боюся, після нашої розмови це абсолютно вилетіло у мене з голови. Усім нам властиво забувати ті або інші речі, вимовив інспектор з таким видом, немов хотів показати, що сам ніколи нічого не забуває. При цьому в розслідуванні утворюється деякий прикрий пропуск, чи не так? Так що дозвольте дати вам раду скоріше заповнити цей пропуск, якщо, звичайно, це можливо. Стефан із задумливим видом кивнув обов'язково.